chapter 6. En de tais hemerais tautais plethunon ton ton matheton egenita gongusmos ton heleniston pros tus hebraeus hoti para theorunta ente diaconia te kathemerine hai kerai auton pros kalasamanoi de hoi dodeca ta plethos ton matheton epon uc areston est in hemas catalepsantas ton logon tu theu diaconin trapezais. Episcepsas the un adelphoi andras ex humon martur rumenus hepta pleires penumetos hagiu, cae sophias hus catastes somen epites creas tautes. Hemes de te pros uke, cae te diaconia tu logu pros carture somen. Cae eresen hologos enopion pantos tu plethus, cae ex elexanto stefanon andra pleres pisteos, cae pneumatos hagiu, cae philippon, cae procoron, cae nicanora, cae timona, cae parmenan, kai Nicolaon proseluton Antiochia hus estesan enopion ton apostolon kai pros yuxamenoi epithekan autois taskeras kai ho logos tou theu e kai eplethunato ho arithmos ton matheton in hierusalem sophodra polus te oklos ton hierion hupe kuon te piste. Stephanos de pleres pisteos kai dunameos e poi e terata kai semeia megala in to lao. Anestesan de tinis ton ectes sunagoges tes legomenes libertinon kai kureinaion kai alexandreon kai ton apokilikias kai asias sud zeituntes to Stefano, cae uc iscuon antistenae te Sophia cae to penumiti ho elale. Tate hupe balon andras legontas hoti ace quamen autu laluntos remata blasfema es mosein cae ton theon sune kinesante ton laon kai tus presbuterus, kai tus grammates kai epistantes sun er passan auton kai egagon es to sunedrion estesante marturas psudes legontas ho anthropos hutos u pauetai remita blasfema lalon, kata tu tapu tu hagiu kai tu namu ake quamen gar autu legontos hoti Jesus ha nazoraios hutos kata luce ton topon tuton kai alaxe ta ethe ha pare doken hemin moses kai atenisantes eis auton hapantes hoi kathedzomenoi in to sunedrio Adon ta prosopon autu, hosē prosopon angelu.